بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja الحق وفيه النور Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede na tom putu do sudnjega dana. Cijenjeni slušatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što je najavljeno, noćas ćemo progovoriti nekoliko riječi o jednoj zasigurno aktuelnoj temi, a to je govorit o tajnama posta na samom početku da kažemo napokon došao nam je dugo čekani gost gost kojeg srca mu'mina željno očekuju tokom cijele godine to je blagoslovljeni mjesec Ramazan u kojem je objavljen Kur'an knjiga jedini program koji može izvesti čovječanstvo iz tmina zablude i grijeha na svjetlo upute sreće na oba svijeta. Na samom početku, cijenjena braćo i poštovane sestre, spomenut ćemo neke od odlika posta i ovog Mubarek mjeseca. Kako bi makar približno shvatili veličinu Allahove subhanehu wa ta'ala blagodati prema nama, to što nas je poživio do ovog blagoslovljenog mjeseca. Spomenut ćemo nekoliko hadisa koji govore o vrijednosti posta općenito, što znači ovi hadisi obuhvataju post u Ramazanu i u drugim mjesecima. Pa tako u hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed od Džabira radijallahu ta'ala anhu stoji da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao post je štit kojim se čovjek čuva od vatrije džehennema. Također od hadisa koji ukazuju na vrijednost posta jeste i hadis koji je zabilježio imam Buharija i Muslim. Od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao ko posti dan na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu Allah će odaliti od njega vatru džehennema 70 godina. Također od hadisa koji ukazuju na vrijednost posta jeste i hadis kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao jedne prilike obraćajući se skupini mladića o skupino mladića ko od vas može neka se ženi tako će sačuvati svoj pogled i spolni organ a ko ne može neka posti to će mu biti štit u hadisu kojeg je zabilježio imam en nesaij od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu, a hadis je vjerodostojan, da je Ebu Umame kazao Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallame, o Božiji poslaniće, uputi me na djelo koje će me odaljiti od vatre, a približiti džennetu. Pa mu je kazao Božiji poslanik, posti, jer postu ništa nije slično, odnosno post nema ravnog. U hadisu kojeg je zabilježio imam Ahmed, Od Abdullaha ibn Amra ibn Al-Asa radijallahu ta'ala anhu stoji da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam kazao Kur'an i post će se zauzimati za ljude na sudnjem danu pa će reći post o gospodaru ja sam mu zabranio jelo i piće pa daj da se zauzimam za njega a reći će Kur'an ja sam mu zabranio spavanje noću pa daj o gospodaru da se zauzimam za njega, pa će im Allah subhanahu wa ta'ala to dozvoliti. Ovo su, braćo moja draga i cijenjene sestre, samo neki od argumenta koji ukazuju na vrijednost posta, kako u Ramazanu, tako i izvan Ramazana. Ovi hadisi trebali bi da probude volju u našim srcima za ovim velikim ibadetom. Nakon što smo spomenuli nekoliko hadisa o vrijednosti posta, spomenut ćemo sada neke argumente koji ukazuju na odlike mjeseca Ramazana. Da nema ovaj mjesec, mjesec Ramazan, druge odlike, osim što je u njemu poznata noć, Lejletul Qadr, to bi zasigurno bila velika odlika koja bi uzdizala ovaj mjesec nad ostalim mjesecima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna anzalnahu fi lejletil qadr Wa ma edrake ma lejletul qadr Lejletul qadri hajrum min elfi šehr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Prevod značenja ove sure bi bio Mi smo ga objavili u noći El Qadr. A šta ti misliš šta je noć El Qadr? Noć Qadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok ne svani. Islamski učenjaci, tumači Kur'ana, mufesiri, kada tumači ovaj kuranski ajet gdje se kaže noć kader je bolja od hiljadu mjeseci, kažu to znači da je ibadet u ovoj noći bolji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojoj nema ove noći. Ili drugim riječima kazano ibadet u ovoj noći, noći lejletul qadr, bolji je od ibadeta 83 godine u kojima nema ove noći. Cijenjena braćo i poštovane sestre, jedna od odlika ovog ummeta je da životna dob ovog ummeta je mnogo kraća nego li životna dob prijašnjih naroda. Ali je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama da nam je dao takozvane sezone hajra, vremena i mjesta u kojima se dobro djelo vrednuje mnogo više nego u običnim vremenima. Zasigurno jedno od ovih vremena jeste i mjesec Ramazan. Ovdje treba spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji ima pravo da neko vrijeme ili mjesto učini blagoslovljenim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuke jahluku ma ješa'u wa jahtar. Gospodar tvoj stvara šta hoće i on odabiri. Što znači, braćo moja draga i cijenjene sestre, ako nam neko dođe i kaže nam da u Bosni ili u nekoj drugoj državi ima mjesto koje je sveto ili da se na tom mjestu primaju dove, onda takva osoba je obavezna da dođe sa dokazom iz Kur'ana ili sunneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame u protivnom takvoj osobi nećemo vjerovati jer Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji može za neko vrijeme ili mjesto da kaže da je sveto ili da je blagoslovljeno. Također od stvari koje ukazuju na vrijednost ovog mjeseca Ramazana od njegovih odlika jeste braćo moja draga i cijenjene sestre to da se u ovom mjesecu otvaraju vrata dženneta i zatvaraju vrata džehennema i šeitani se sputavaju, povezuju, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Također od odlika ovog mjeseca jeste i to da se u njemu opraštaju grijesi. Boži poslanik sallallahu alihi wasallame nam je preporučio tri stvari kako čovjek u ovom mjesecu može zaraditi Allahov subhanahu wa ta'ala oprost. Pa tako u vjerodostojnom hadisu kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame Men same Ramadane imanen vahti saba gufira lehu ma teqaddeme min zembih. Ko isposti mjesec Ramazana vjerujući u Allaha subhanehu wa ta'ala i nadajući se njegovoj nagradi bit će mu oprošteni grijesi. U drugoj predaji ovog hadisa stoji ko provede mjesec Ramazan u ibadetu Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti njegove prijašnje grijehe. I treći način kako čovjek može u ovom mjesecu zaraditi Allahov oprost jeste u hadisu gdje kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame ko provede noć lejletul qadr u ibadetu vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala i nadajući se njegovoj nagradi bit će mu oprošteni grijesi. To je braćo moja draga ukratko o vrijednosti posta i vrijednosti i odlikama mjeseca Ramazana. Da rezimiramo i kažemo, nakon što smo saznali da post jednog dana udaljava čovjeka od 2-3-70 godina, da u džennetu imaju vrata na koja će ući samo postači, da će post biti šefađija na sudnjem danu, da u Ramazanu ima jedna noć, Lejletul Qadr, ibadet u njoj je bolji od ibadeta 83 godine u kojem nema te noći, ne preostaje nam cijenjena braćo i poštovane sestre ništa drugo nego da postavimo sebi jedno pitanje, a to je da li smo svjesni, da li smo svjesni veličine Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama? to što nas je Allah subhanahu wa ta'ala poživio do ove velike sezone hajra. Braćo moja draga i cijenjene sestre, koliko je samo ljudi koji su bili prošle godine sa nama na teravih namazu, ali ove godine nisu doživjeli ovaj Mubarek mjesec. Koliko bi oni, braćo moja draga, voljeli da imaju priliku koja je pred nama, da steknu mnogo dobrih dijela, i da se riješe velikog broja grijeha koje svako od nas ima na izvoz. Kada govorimo o veličini Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, ne možemo a da ne spomenemo sljedeće stvari. Da li smo ikada razmišljali kako je velika Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama to što nam je dozvolio da u toku noći, mislim u noći dana kada postimo, noći Ramazana Allah subhanahu wa ta'ala ovom ummetu je dozvolio da jedu od akšama pa sve do ezana sabahskog. Na početku Islama, cijenjena braćo i poštovane sestre, čovjek, musliman, koji bi postio, mogao je samo da se iftari od akšama pa do jaci. Ako ne bi uspio da se iftari od akšama do jaci ne bi smio da jede ništa sutra do akšama. To je bilo zaista teško, do te mjere da su neki ashabi padali u nesvijest, pa je Allah subhanahu wa ta'ala derogirao taj propis i olakšao ovom ummetu. Zato, braćo moja draga, treba da razmišljamo o ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala velikoj blagodati prema nama. Također, od stvari koje ukazuju na veličinu Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama, jeste i to da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da postimo samo jedan mjesec u godini. Od 12 mjeseci Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da postimo samo jedan mjesec. Zamislite, braćo moja draga, da je Allah subhanahu wa ta'ala tražio od nas da moramo postiti cijelu godinu ili da moramo postiti pola godine. Zaista bi to bilo teško. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže ejamen ma'dudat neznatan broj dana propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste se grijeha klonuli određeni broj dana nakon ovog da ga nazovemo kraćeg uvoda o blagodatima posta o blagodatima i odlikama mjeseca Ramazana o veličini Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama, spomenut ćemo nekoliko tajni posta, odnosno spomenut ćemo nekoliko mudrosti zbog kojih je propisan ovaj uzvišeni ibadet. Jer dosta puta, braćo moja draga, mi ne razmišljamo o ovim stvarima. To je ujedno i jedan od razloga zbog kojeg sam odabrao da govorim o ovoj temi. Primjetno je, braćo moja draga i cijenjene sestre, da velik broj muslimana ima iskrivljenu sliku o mudrostima propisivanja ovog ibadeta i dosta puta to ljudi pokazivaju svojim dijelima. Kada navedemo primjere, mislim da ćete se složiti sa mnom. Tako ćemo naći velik broj ljudi, muslimana, koji poste da u toku svoga posta ostavljaju stvari koje su im izvan Ramazana, halal kao što je jelo i piće, ali takvi ljudi, nažalost, dosta puta olahko u toku posta upadaju u grijehe koji su im zabranjeni kako u Ramazanu, tako i izvan njega. Pa ćemo naći ljude da olahko potpadaju pod grijeh ogovaranja, da čovjek spominje svog brata muslimana po nečemu što on ne voli. Vidjet ljude da olahko upadaju u grijeh laži, krivog zaklinjanja, ljudi ne obaraju svoje poglede, psovka, vrijeđanje drugih muslimana su prisutni na svakom koraku. Koliko je ljudi muslimana koji misle da je jedini cilj propisivanja posta da čovjek bude samo gladan, da osjeti glad. Zato ćemo naći velik broj ljudi da poste, ali ti ljudi u isto vrijeme ne obavljaju namaz koliko je ljudi koji nisu ispravno shvatili odgojnu stranu posta, pa ćemo tako naći velik broj ljudi da se tokom cijelog dana susteže od harama, ali kada zauči ezan, možda iftari sa stvarima koje nisu šerijatski dozvoljene, a na čelu tih svih stvari zasigurno je konzumiranje duhana. Zbog ovih i mnogih drugih razloga spomenut ćemo neke od mudrosti propisivanja ovog velikog ibadeta i neke tajne propisivanja posta. Pa na samom početku prva mudrost koju želimo spomenuti od propisivanja posta jeste, braćo moja draga i cijenine sestre, da je post propisan da bi se povećala naša bogobojaznost, da bi se naš strah od Allaha subhanahu wa ta'ala povećao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Poslušajte, braćo moja draga, ovaj kuranski ajet, kako ga Allah subhanahu wa ta'ala započinje pa kaže O vjernici, o vjernici, propisuje vam se post, Zato kako oni ljudi koji se deklarišu kao muslimani, a ne poste, kako mogu da se nazovu muslimanima? Jer kaže Allah, o vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, da biste se Allaha subhanahu wa ta'ala bojali. Braćo moja draga, o ovoj mudrosti propisivanja posta o bogobojaznosti moglo bi se govoriti sigurno mnogo. Mi ćemo spomenuti samo nekoliko stvari. Koliko je ljudi, muslimana, koji poste, ali ti ljudi, njihovo stanje ne razlikuje se kako je bilo prije Ramazana, tako je u Ramazanu i tako je nakon Ramazana. Svaka osoba koja se ne popravi u toku mjeseca Ramazana, ne popravi svoje stanje ka nabolje, trebao bi da se zapita da li je postio postom kako od njega traži ova plemenita vjera. Jer cijenjeni brate i poštovana sestro, ako možeš u toku dana, Ramazana, Allaha radi da ostaviš hranu i piće, a to su ti stvari koje su u osnovi halal izvan Ramazana, Pa zar ne možeš radi tog istog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da ostaviš ono što ti je zabranjeno kako u Ramazanu, a tako i izvan Ramazana? Koliko je samo, braćo moja draga i cijenjeni sestre, grijeha koji su postali normalna stvar kod velikog broja muslimana, tako ćemo naći da je rijetko znači čovjeka muslimana koji ne konzumira alkohol, Velik broj ljudi čini blud, zinaluk, jedenje kamate je postalo normalno. Laž također. Žene muslimanke na svakom koraku otkrivene i mnogo drugih grijeha. Zasigurno bi nam trebalo mnogo vremena kada bi htjeli da nabrojimo sve grijehe koji su prisutni kod muslimana. Zamislite, braćo moja draga, da imate jednu njivu na kojoj je jedanaest mjeseci snijeg, a jedan mjesec ugrije sunce, da li bi, braćo moja draga, uspjeli za jedan mjesec da posijemo tu našu baštu i da podignemo plodove sa nje? Zasigurno ne bi. Tako, braćo moja draga, ako mi griješimo Allahu subhanahu wa ta'ala 11 mjeseci, a jedan mjesec, budemo pokorni, kako možemo očekivati Allahovu subhanahu wa ta'ala nagradu, njegov oprost ili drugi primjer. Zamisli cijenjeni brate i poštovana sestro da imaš slugu koji ti je 11 mjeseci nepokoran, a jedan mjesec pokoran i poslušan. Da li bi bio zadovoljan sa takvim slugom? za sigurno da ne bi. Tako, braćo moja draga, i mi, kako možemo očekivati Allahov oprost kada griješimo 11 mjeseci i dosta puta znamo da griješimo, a jedan mjesec, jedan mjesec obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo nas, braću moja draga i cijine sestre, vodi u pravcu da spomenemo drugu mudrost propisivanja ovog velikog ibadeta, drugu tajnu, veliku tajnu ovog ibadeta, a to je, braćo moja draga i cijenjene sestre, post je propisan kao prilika za pokajanje, kao prilika za teubu, da čovjek u ovom Mubarek mjesecu okrene novu stranicu u svome životu. Zar ne primjećujete, braćo moja draga i cijenine sestre, koliko je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao ljudima pokajanje u ovom mjesecu? Allah subhanahu wa ta'ala je dao od svoje milosti da u ovom mjesecu budu šeitani povezani kako bi čovjek mogao da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala kako bi mogao da okrene novu stranicu u svome životu. Istinitost ovih hadisa, braćo moja draga, mi možemo vidjeti u svakodnevnom našem životu. Tako ćemo naći velik broj ljudi koji nisu tokom godine nikada ušli u džamiju, sada su mašallah redovni u džamiji, pa čak možda i u prvom safu. Zato, braćo moja draga i ciljni sestre, iskoristimo ovu priliku kada je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao time što je sputao šeitane da okrenemo novu stranicu u našem životu, da donesemo čvrstu odluku da će ovaj mjesec Ramazan biti naš novi početak. Oni ljudi koji nisu redovno klanjali da će početi redovno obavljati namaz, oni koji su konzumirali alkohol, da će ostaviti konzumiranje alkohola. Oni ljudi koji su jeli kamatu, da će kako u ovom mjesecu, tako i nakon njega ostaviti taj gnusni grijeh. Oni ljudi koji su konzumirali duhan, da će ga ostaviti kako u ovom mjesecu, tako i izvan njega. Sestre koje ne nose šerijatski ispravnu odjeću, ono što od njih zahtjeva njihov gospodar. Da će od ovog Ramazana stati u saf pokrivenih žena, ne stideći se svoje vjere, ponosna sa svojim hijabom, želeći time zadovoljstvo uzvišenog Allaha, stvoritelja zemlje i nebesa. Ucijenjena sestro, ne dozvoli šeitanu da se poigrava s tobom. Nemoj dozvoliti šeitanu da ti kaže pokrićeš se kada ostariš. Ili pokričeš se sljedećeg Ramazana. Cijenjena sestro, ko ti garantuje da ćeš doživjeti sutrašnji dan, a kamo li da ćeš doživjeti sljedeći Ramazan? Cijenjena sestro, znaj da je ibadet u mladosti vrijedniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala od ibadeta u starosti. Pokri svoje tijelo dok je u njegovom otkrivanju izazov drugima. Jer nije isto, nije isto, da se pokriješ u mladosti i da se pokriješ kada doživiš starost i niko ne bude gledao u tebe. Znaj cijenjena sestro, znaj cijenjena sestro, sigurno znaj da ćeš biti upitana za svaki pogled koji se zaustavio na tvom otkrivenom tijelu. Također, ovo je prilika kako za braću, tako i za sestre, da od ovog mjeseca ostave loše društvo. Braćo moja draga, poslušajte riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada opisuje ljude na sudnjem danu koji se kaju zbog toga što su imali loše društvo na Dunjaluku, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja vejleta, lejteni, lem ettehid fulanen halila, kamo sreći, teško meni da tog i tog nisam za prijatelja uzeo. Zato cijenjena braćo i poštovani sestre, dobro pazite koga ćete uzeti za svog prijatelja. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka neko od vas gleda koga će uzeti za svoga prijatelja. Cijenjena braćo i poštovani sestre, ako se sada ne pokajemo i ako nam sada ne bude oprošteno, pa kada će nam biti oprošteno? kada ćemo se pokajati? Zar nismo čuli za riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame gdje kaže propao je, propao je, propao je. Pa su upitali ko o Božji poslaniće? Kaže Božji poslanik ko iziđe iz Ramazana a ne bude mu oprošteno. Cijenjena braćo i poštovani sestre, svi mi imamo svojih grijeha ali evo nam prilike da se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, da okrenemo novu stranicu u svome životu, da počnemo da čuvamo hatur Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne nikako njegovim stvorenjima. Zamisli cijenjeni brate, Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa, onaj koji nije potreban nas, a mi smo potrebni njega. On, Allah subhanahu wa ta'ala raduje se našim pokajanjima kao što se raduje čovjek nađenoj devi kada bude u pustinji pa izgubi svoju devu na koju je njegova hrana i piće pa kada bude siguran da će umrijeti od gladi i od žeđi ugleda svoju devu na koju je njegova hrana i piće koliko se taj čovjek obraduje znaj cijenjeni brate i poštovana sestro da se Allah subhanahu wa ta'ala obraduje našem pokajanju više od radosti ovog čovjeka. Također, od mudrosti propisivanja ovog velikog ibadeta, od tajni Ramazana jeste i to da nas post uči osjećaju neprestane Allahove subhanehu wa ta'ala kontrole nad nama. Zato islamski učenjaci kada govore o postu kao ibadetu kažu da je to jedini ibadet u kojem čovjek ne može da se pretvara. Kako to? Čovjek može da dođe i da kaže ljudima ja postim, ali kada ode kući, kada bude sam, da tajno mrsi. Ko je taj ko te vidi kada si sam u svojoj kući, kada si sam u svojoj kuhinji? Zbog koga ostavljaš jelo i piće, nešto što je najdraži čovjeku? Zbog toga što znaš da te Allah subhanahu wa ta'ala vidi ako slažeš ljudima, ne možeš slagati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, braćo moja draga, post nas uči tome da znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji nas neprestano vidi i taj koji neprestano čuje naše glasove. Zato, cijenjeni brate i poštovana sestro, kao što si vjerovao da te Allah vidi kada si sam u kući, sam u svojoj kuhinji, Nisi htio da jedeš i da piješ znajući da to Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Znaj da taj isti gospodar živ je i nakon Ramazana. Bojim se da neki ljudi misle da je Allah subhanahu wa ta'ala živ samo u Ramazanu. Zasigurno je to greška. Allah subhanahu wa ta'ala je vječni. Zato znaj, brate, ako si to ostavljao radi Allaha, taj isti gospodar te vidi i nakon Ramazana vidi tvoje postupke, vidi tvoje grijehe. Također, od mudrosti propisivanja ovog velikog ibadeta, od tajni posta, jeste i to da nas post uči tome da ne gubimo nadu u popravljanje jadne situacije u kojoj se nalaze muslimani. Kako to možemo povezati sa mudrošću propisivanja posta i tajnama posta? Jednostavno, braćo moja draga, zar ne vidite kako muslimani preko noći mogu da se vrate svojoj vjeri? Mogu da se vrate praktikovanju Allahove subhanehu wa ta'ala vjeri? Mogu da ostave od sabaha pa do akšama ono što im je u osnovi halal, kao što je jelo i piće? Pa zar ne možemo, braćo moja draga i ciljine sestre, ostaviti kako u Ramazanu, tako i izvan Ramazana, ono što nam je zabranjeno. Braćo moja draga, ove stvari će postići samo oni ljudi koji budu postili postom onakvim kako od njih traži njihova vjera, kako od njih traži uzvišeni Allah i kako od njih traži Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame. Oni ljudi čiji jezici budu postili, budu postili od ogovaranja, od laži, od psovke, od vrijeđanja, oni ljudi čije oči budu postile, da li smo se ikada zapitali da li poste i naše oči u toku Ramazana? Kada govorimo o popravljanju stanja muslimana, ne možemo da ne spomenemo da smo mi, braćo moja draga, ti koji moraju koračiti prvi korak ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allahe la yugajiru ma bi qavmin hatta yugajiru ma bi umfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda sve dok se oni ne izmijeni. Također, braćo moja draga i ciljine sestre, od mudrosti propisivanja ovog velikog ibadeta, od tajni posta jeste i to da nas post uči lijepom moralu, lijepom ponašanju, lijepoj etici ovu korist i mudrost posta postići će samo oni čija bića budu postila, a ne oni koji budu samo gladovali, ustezali se od hrane i pića. Rekao je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, post je štit, zato kada postite, nemojte ružno govoriti, a ako neko bude vrijeđao vas, kažite, ja postim kako je samo uzvišen moral kojem nas uči ova naša plemenita vjera. Poslušajte, braćo moja draga i cijenine sestre, sljedeći hadis Božijeg poslanika. Neka vam on bude pred očima tokom cijelog Ramazana. Neka vam on bude vaga kojom ćete vagati svoje postove. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ko ne ostavi ružan govor i rad po njemu, Allah nije potreban njegovog ostavljanja hrane i pića. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasalleme, ko ne ostavi ružan govor i rad po njemu, Allah nije potreban njegovog ostavljanja jela i pića. Koliko je samo ljudi koji ne znaju ništa od posta osim gladovanje. Ne poste njihovi jezici, niti poste njihove oči. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame koliko je postača koji od svoga posta nemaju ništa osim glad i žeđ. Također od mudrosti zbog kojih je propisan ovaj veliki ibadet, od tajni posta, jeste i to, braćo moja draga i cijenine sestre, da nas post uči solidarnosti, da nas post uči da se suosjećamo sa našom braćom muslimanima koliko je ljudi muslimana koji tokom cijele godine ne pozovu svoga komšiju na ručak ili večeru, a u Ramazanu ljudi pozivaju jedni druge na iftare i zaista je to jedno dobro djelo. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ko nahrani postača, ima će nagradu tog postača, a da ništa neće umanjiti od nagrade tog postača. Zato vidimo, braćo moja draga, da nas post uči da se suosjećamo sa našom braćom koji nisu imućni materijalno. Kako bi oni ljudi koji su bogati, koji ne znaju šta će od novca, kako bi se oni suosjećali sa svojom braćom muslimanima, osim ako i oni osjete glad. Kao što kaže narodna poslovica, sice gladnom ne razumije, ali zato kada onaj bogataš, koji ne zna šta će od svog novca izgladni, tada će se suosjećati sa svojom braćom muslimanima koji možda tokom cijele godine prinudno poste, nemaju šta da jedu. Jedne prilike je kazano Jusufu alihi selam, zašto se mučiš? Zašto si gladan? Ti si namjesnik. Pa kaže Jusuf alihi selam, bojim se ako se najedim, ako se prezasitim, da se neću suosjećati sa svojom braćom i da ću zaboraviti na siromahe. Zato, braćo moja draga i cijenine sestre, u ovom Mubarek mjesecu, u kojem je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame bio darežljiv više nego u drugim mjesecima, iako je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame bio mnogo darežljiv izvan Ramazana, ali se prenosi da je u Ramazanu povećavao svoju darežljivost. Zato, braćo moja draga, ugledajmo se u našeg poslanika, najboljeg učitelja, najboljeg pedagoga. Raspitajmo se u našem komšiluku ili malo dalje, pa ćemo vidjeti, braćo moja draga, da ima ljudi, naše braći, porodica koji se pate gladni, koji nemaju šta jesti. Zato, braćo moja draga, potražite takve porodice, smilujte im se. Smilujte se onima koji su na zemlji, ne bili se nama smilovao onaj koji je iznad sedam nebesa. Također od mudrosti propisivanja posta, od tajni posta, jeste i to da nas post uči preciznosti i potpunoj predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako to da povežemo sa postom? Zar nismo primijetili, braćo moja draga, kako je post precizan ibadet? Čovjek, ako bi namjerno iftario samo nekoliko minuta prije ezana akšamskog, znajući da još nije vrijeme, njegov post je pokvaren. Samo nekoliko minuta može biti razlogom da čovjek pokvari post cijeli dan. Vidimo, braćo moja draga, kako je ovaj ibadet precizan. Zato, braću moja draga, treba da iz toga uzmemo pouku. Da vidimo da Allah Đelešanuhu želi od nas da se ponašamo onako kako On, subhanahu wa ta'ala, to traži od nas. Da kada nam kaže jedite, tada i tada, da tada i tada jedemo. Da kada nam kaže do tada smijete jesti, da do tada jedemo. Tako u svakodnevnom životu, braću moja draga, čovjek bi trebao da iz ove škole posta uzme jednu veliku pouku, a to je da se potpuno preda Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što smo mu se predali u Ramazanu, pa žedno očekujemo onaj iftar, onu minutu kada nam je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio da jedemo onaj glas mujezina pa da počnemo sa jelom. Tako, braćo moja draga, treba da se odgojimo, da budemo spremni tokom cijele godine da kada nam neko kaže da je neka stvar zabranjena da je ostavimo da se potpuno predamo Allahu subhanahu wa ta'ala kao što smo mu se potpuno predali u ovom plemenitom Mubarek mjesecu Ramazanu također od mudrosti propisivanja ovog velikog ibadeta i od tajni posta jeste i to da nas post uči strpljenju čovjek musliman strpi se od sabaha pa do akšama od stvari koje su mu u osnovi dozvoljene od hrane i od pića od stvari koje su njemu nešto najdražije to obraću moja draga za sigurno biva razlogom da se ojača kod čovjeka njegovo strpljenje, da se čovjek okiti tim velikim svojstvom koji nam je za sigurno braćo moja draga i ciljne sestre, u ovim teškim vremenima i te kako potrebno. Zato ćemo naći učenjake psihologije da kažu da čovjek ako želi da ostavi neku ružnu naviku, da treba da nju zamijeni sa drugom navikom, a tu drugu naviku mora da ponovi od 6 do 20 puta. Mi, braćo moja draga, imamo sada jednu veliku priliku, imamo jednu veliku priliku da ostavimo naše loše mahane, naša loša svojstva i možemo to ponoviti 30 dana. To je strpljenje koje bi trebali da uzmemo i da se podučimo od ovog posta. Također čovjek bi trebao da ojača svoje strpljenje, svoj sabur, tako da sutra kada iziđe iz Ramazana i kada bude izložen nekim stvarima koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da bude jak sa svojim saburom i da može da ostavi te stvari. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti od mudrosti propisivanja posta i tajni posta jeste, braćo moja draga, da nas post uči da budemo jaki i da budemo odlučni u našim odlukama. Ovo je zadnja stvar koju ćemo mi spomenuti od mudrosti propisivanja posta i tajni posta, a za sigurno je mnogo, mnogo više tajni od ovoga što smo mi spomenuli. Zar ne vidite, braćo moja draga i cijenine sestre, da čovjek koji želi da njegov post bude primljen kod Allaha, treba da naveći čvrsto odluči da će sutra postiti. E ta njegova čvrsta odluka u kojoj nema jedan posto kolebanja, ta njegova čvrsta odluka, ona nam je i kako potrebna u njegovom svakodnevnom životu. Tako čovjek kada nakon Ramazana odluči da će ostaviti neku lošu stvar, da će ostaviti neki grijeh, da će ostaviti neku mahanu koju je imao pri sebi, da se ne koleba već da istraje u tomi. Na kraju, braćo moja draga, u nekoliko minuta spomenut nekoliko adaba koji su vezani za post iako ćete vi za sigurno u toku ovih predavanja imati priliku da slušate o ovim temama mnogo više, ali pošto je početak mjeseca spomenut ćemo ukratko neki od adaba posta i nekoliko propisa za koje sam ja mislio da su najbitniji da se poznaju kada je u pitanju početak mjeseca Ramazana, pošto nam je to svima potrebno. Što se tiče nekih adaba i lijepih stvari, mogu se spomenuti sljedeće stvari. Čovjek bi trebao da požuruje sa iftarom, a da odgađa sehur. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u više vjerodostojni hadisa pohvalio je ovo svojstvo. To jest da čovjek požuruje sa iftarom, a odgađa sehur, pa kaže moj ummet neće prestati biti u blagostanju sve dok budu odgađali sehur, a požurivali sa iftarom. Također čovjek bi trebao u ovom Mubarek mjesecu da se potrudi, da se što više druži sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom, sa Kur'anom, one osobe koje ne znaju učiti u Kur'anu arapski tekst, onda je poželjno da što više iščitavaju prijevod značenja Kur'ana i da razmišljaju o tomim. Također da se čovjek potrudi da u ovom mjesecu radi što više dobrih dijela kao što je udjeljivanje sadaki, dobročinstvo roditeljima, komšijama, obilazak rodbine i mnoga druga dobra dijela. Također pohvalno je da čovjek obavlja teravih namaz, a jedna bitna stvar ovdje koju treba spomenuti jeste da je pohvalno da čovjek kada ode u džemat obavljati teravih namaz da pokuša koliko je u njegovoj mogućnosti da klanja zajedno sa imamom sve dok imam ne završi. Jer Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kaže ako čovjek klanja sa imamom sve dok imam ne završi upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć. Zato bi trebali da se potrudimo da ostanemo sa imamom i da klanjamo sve dok on klanja. I zadnja stvar koju želimo spomenuti od ovih adaba lijepi stvari jeste da bi čovjek trebao da se pazi grijeha koji neće pokvariti njegov post, ali će sigurno biti razlogom umanjivanja nagrade njegovog posta, kao što je ogovaranje, nemimet, psovka, laž, neobaranje pogleda i mnogi drugi grijesi. I na kraju spomenut ćemo u nekoliko minuta ili u nekoliko rečenica neke osnovne propise koji su vezani za ovaj veliki ibadet post. Prva stvar koju ćemo spomenuti jeste, braćo moja draga, da je ispravan post osobe koja jede iz neznanja. Znači osoba ako bi jela iz neznanja nije obavezna da napašta taj dan, niti da prekida post tog dana. S tim što treba naglasiti jednu stvar, a to je, ako bi neko vidio svoga brata muslimana da jedi, on je obavezan da ga podsjeti. Ako je on u neznanju, onda onaj koji ga gleda treba da ga podsjeti i to mu je obaveza. Također, čovjeku muslimanu je dozvoljeno koristiti misvak tokom cijelog dana kada je u pitanju dan posta. Analogno tome dozvoljeno je koristiti četkicu za zube i pastu za zube s tim što je čovjek obavezan da nakon pranja zuba sa pastom dobro isperi svoja usta kako ništa od paste ne bi dospjelo u grlo. A ako se boji da će nešto od okusa paste dospjeti u njegovo grlo, onda je bolje da odgodi pranje zuba do noći. Također jedna stvar za koju dosta puta ljudi pitaju, a to je da je čovjeku dozvoljeno da osvane džunup, da odgodi kupanje nakon ezana sabahskog, normalno ako se ezan uči u prvom namaskom vremenu, ali da je obavezan prije toga da za nijeti donese čvrstu odluku da će postiti, znači nijet i odluka moraju biti prije ezana sabahskog, a kupanje se može odgoditi i nakon ezana, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame. Također, one osobe, muškarci, koji se ne boje ejakulaciji, njima je dozvoljeno da poljube svoje supruge ili eventualno da se naslađuju njihovim tijelom, ovo u slučaju da se ljudi ne boje ejakulacije, a ako bi se čovjek bojao toga, onda se može kazati da ili da je to pokuđeno ili da je zabranjeno. Također postaču je dozvoljeno ako su dani posta znači vrućine, dozvoljeno mu je da se razlađuje vodom i da se kupa. Također, postaču je dozvoljeno da okusi hranu, ali pod uslovom da ništa od te hrane ne proguta i da usta i zapere nakon toga. Ako bi čovjek nenamjerno povratio u toku posta, njegov post je ispravan i nije obavezan da taj dan napašta, a ako bi se desilo da čovjek namjerno izazove povraćanje, njegov post je pokvaren i obavezan je da naposti taj dan. Također od propisa jeste i to da poluciranje u snu ne kvari post po konsenzusu ili jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Znači ako bi čovjek u toku dana u kojem posti zaspao i doživi poluciranje u snu, njegov post je ispravan po konsenzusu islamskih učenjaka. Što se tiče žena, spomenut ćemo tri propisa, možda najbitnija tri propisa koji se vežu za žene. Prva stvar, žene koje su u hajzu ili nifasu, nije dozvoljeno da posti i takve žene ako bi postile, uradile su haram zabranjenu stvar, njihov post je neispravan i obavezne su da ponovo poste te dane, to jest da ih naposti. Također od propisa vezanih za žene jeste i to da ako bi žena ko bi dobila hajz ili nifas samo nekoliko minuta prije akšamskog ezana, post tog dana je pokvaren i obavezna je da naposti taj dan s tim što nije griješna zato što ona ne može da upravlja sa hajzom ili sa nifasom. Suprotno ovoj situaciji ako bi žena vidjela znake čistoći prije sabahskog ezana a od onih je žena koje žele da posti, znači nije od doilja ili nekih drugih žena, ta žena je obavezna da donese namjeru ili nijet da će postiti taj dan, a kupanje može odgoditi do posle sabaha. Također od propisa jeste i to da onanisanje, masturbacija kvari post bez razlike da li se ejakulacija desila kao posljedica izazvala rukom ili poljubcem ili zagrljanjem. I na kraju da spomenimo propis odlaska žena u mesčid kako bi obavile teravih namaz. Prva stvar, čovjeku muslimanu nije dozvoljeno da svojoj supruzi zabrani odlazak u džamiju ako u njenom odlasku u džamiju nema nikakvih šerijatskih prekršaja. Jer U vjerodostojnom hadisu kojeg su zabilježili Buharija i muslim Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kaže kada nekom od vas njegova supruga zatraži da ide u džamiju nemojte im braniti. Na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci kažu da čovjeku nije dozvoljeno da zabrani svojoj ženi odlazak u džamiju kada to ona za, zatraži ako u njenom izlasku nema nikakvih šerijatskih prekršaja. Šta mislimo? i šta podrazumijevamo pod ovom rečenicom ako nema u njenom izlasku nikakvih šerijatskih prekršaja. Ako bi žena izlazila namirisana ili našminkana ili nepropisno obučena, njeno mužu je dozvoljeno da joj zabrani ili može mu biti obaveza da joj zabrani. Jer Boži poslanik sallallahu alihi wasallame je uporedio ženu koja iziđe namirisana iz svoje kuće sa ženom koja čini blud pa čak ćemo naći velikih ashaba kao što je bio Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, on je smatrao da žena koja iziđe iz kuće namirisana radi namaza, nje namaz je neispravan. Također treba kazati da su najbolji safovi za žene zadnji safovi, a najbolji safovi za muškarce su prvi safovi. Na kraju molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima ove naše uzvišene vjere. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas popravi, da popravi stanje muslimana. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje muslimanima na svim mjestima. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da da nas učini od onih ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i na kraju subhaneke Allahumme ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilaike